บุ๊กทูสิบหกไซสตันฤดูและอากาศ årstider og vejr นี่คือฤดู Dette er årstiderne ฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน f o r สมฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว Efterår og vinter ฤดูร้อนอากาศร้อน Sommeren er varm พระอาทิตย์ส่องแสงในฤดูร้อน Om sommeren skinner solen ในฤดูร้อนเราชอบไปเดินเล่น om sommeren går vi gerne ture ฤดูหนาวอากาศหนาว om vinteren er det koldt ในฤดูหนาว หิมะตกหรือฝนตก om vinteren sner eller regner det ในฤดูหนาวเราชอบอยู่บ้าน om vinteren bliver vi gerne hjemme หนาว Det er koldt. ฝนกำลังตก Det regner. มีลมแรง Det blæser. อบอุ่น Det er varmt. แดดจัด Det er solrigt. ท้องฟ้าโปร่ง Det er klart v æ r วันนี้อากาศเป็นอย่างไร Hvordan er vejret i dag? วันนี้อากาศหนาว Det er koldt i dag. วันนี้อากาศอบอุ่น Det er varmt i dag.